Johannes hoofstuk 17 Nadat Jezus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tijd het gekom, verheerlik die Seen, so dat die Seen u kan verheerlik. U het om immers die volmacht oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u omgegee het, die eeuwige lewe te gee. En dit is die eeuwige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam die naam wat u my gegee het sodat hulle net soos ons een kan wees toe ek by hulle was het ek hulle in u naam bewaar die naam wat u my gegee het ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie behalwe die een wat verlore moet gaan sodat die skrif vervul kan word maar nou kom ek na u toe En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En ter wille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee sodat hulle een kan wees net soos ons een is ek in hulle en u in my sodat hulle volkome een kan wees sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet net soos u my liefhet Vader ek wil graag hê dat waar ek is hulle wat u my gegee het ook by my moet wees sodat hulle my heerlikheid kan sien die heerlikheid wat U my gegee het omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak sodat die liefde wat U aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle